ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً wala yastaqdimun na laukuwa Mwenyezi Mungu angeliwachukulia watu kwa mujibu wa dhulma zao basi asingelimwache hapa hata mnyama mmoja lakini anawaakhirisha mpaka muda uliowekwa na unapofika muda wao hawatakawilia hata saa moja wala hawatatangulia wayajaluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna la jarama anna an-nar wa annahum mufratun na wanampa Mwenyezi Mungu wanavyovichukia wao na ndimi zao zinasema uongo kwamba wao watapata mema hapana shaka hakika wamewekewa moto na wataachwa humo. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adhabun alim. Wallahi sisi tulituma mitume kwa ummati zilizokuwa kabla yako lakini shetani aliwapambia vitendo vyao kwa hivyo leo yeye ndiye rafiki yao nao watapata adhabu chungu wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun na hatukukuteremshia kitabu isipokuwa uobainishie yale ambayo wanahitalifiana na kiwe uongofu na rehma kwa watu wanaoamini والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Na Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni na kwa hayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Kwa hakika katika hayo imo ishara kwa watu wanaosikia. Allahu akbar Allahu akbar La lau kuwa Mwenyezi Mungu angelifanya haraka kuadhibu watu kwa dhulma zao wanazozifanya, basi asingelimwacha hata mnyama mmoja juu ya ardhi. Lakini yeye kwa upole wake na hikma yake anawaakhirisha madhalimu mpaka wakati aliyoweka na ndiyo wakati utapokwisha muda wao. Ukija wakati huo hawatutaakhari hata kidogo wala hawatutangulia. Na washirikina wanamnasibisha Mwenyezi Mungu mabinti na ushirika mambo ambayo wao wanachukia. Na ndimi zao zinatamka uongo wanapodai ya kwamba kama walivyokuwa na utajiri na utawala duniani basi kadhalika akhera nao watapata malipo mema kwa Mwenyezi Mungu watapofufuliwa. Nayo na ni pepo. Hapana shaka hao watatiwa motoni nao watasukumwa huko kabla ya wengineo. Ewe nabii Jua kwa yakini kwamba sisi tuliwatuma mitume kabla yako kwa kaumu nyingi kama tulivyokutuma wewe kwa watu wote. Lakini shetani aliwapambia ukafiri na ushirikina na maasi. Basi wakawakanya mitume wao na wakawaasi na wakamsadiki shetani na wakamtii yeye. Basi yeye amekuwa ndiye mwenye kuyatawala mambo yao katika dunia akiwapambia mambo ya kuwadhuru na akhera watapata adhabu yenye machungu makali. Na hatukukuteremshia wewe hii Qur'ani isipokuwa upate kuwabainishia watu haki katika yale waliyokhtalifiana kwayo katika dini na ili ipate kuwa ni uongofu uliotimia na rehma iliyoenea kwa kaumu yenye kumuamini Mwenyezi Mungu na kitabu alichokiteremsha. Na Mwenyezi Mungu ameteremsha kutoka mbinguni maji yanayobebwa na mawingu, akaifanya ardhi kamea na ikawa na uhai, baada ya kuwa kabla yake kavu haina uhai. Hakika katika hayo pana dalili wazi ya kuwepo mwenye kudabiri mwenye hikma. Maji huteremka kutoka mbinguni kuangukia ardhini na huko huyayusha chumvi chuvi zake za namna mbalimbali ambazo hunyonywa na mimea kugeuka kwenye uhai.